ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون na kwa yakini tulipeleka mitume kwa kaumu zilizokuwa kabla yako kisha tukazitia katika dhiki na mashaka ili zipate kunyenyekea. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Kwa nini wasinyenyekee ilipowafika adhabu yetu? Lakini nyoyo zao zilikuwa ngumu na shetani akawapambia waliokuwa wakiyafanya. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون Basi waliposahau waliokumbushwa uliwafungulia milango ya kila kitu mpaka walipofurahia yale waliopewa tuliwashika kwa ghafla na mara wakawa wenye kukata tamaa فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ikakatwa mizizi ya watu waliodhulumu na wakuhimidiwa ni Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون Sema, maonaje Mwenyezi Mungu akanyakua kusikia kwenu na kuona kwenu na akaziziba nyoyo zenu. Ni Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atekuleteni hayo tena? Angalia vipi tunavyozieleza ishara kisha wao wanapuuza. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون Sema, Mwaonaje ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla au kwa dhahiri je wataangamizwa isipokuwa waliodhulumu wama nursilu almursalin illa mubashirin wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun na hatuwatumi mitume ila huwa ni wabashiri na waonyaji na wenye kuamini na wakatenda mema haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika.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 La ilahe illallah. Yasikudhiki ewe nabii yanayokupata kwa watu wako. Kwani sisi tuliwapeleka mitume kabla yako kwa kaumu nyingi kabla ya umma wako huu. Nao wakawaambia ni waongo. Nasi tukawapatiliza kwa adhabu zilizowateremkia na yaliyowadhuru miili yao ili walau wanyenyekee na warejee kwa Mwenyezi Mungu. Na lililotakikana ni kuwa warejee kwa Mola wao mlezi, lakini hawakufanya hayo bali zikaendelea nyoyo zao katika ugumu wao na shetani akawapambia vile vitendo vyao vibaya wakaviona vizuri walipoacha kuaidhika kwa ufakiri na maradhi tuliowapa kuwa ni mtihani Tukawajaribu baada yake kwa kuwapa riziki zenye wasaa. Tukawafungulia milango ya kila sababu za riziki mpaka walipofurahia neema zetu na wao wasimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo ikawajia adhabu ghafla. Wakawa wanadahadari wamekata tamaa hawaipati njia ya kokoka. Ikateketezwa kabisa kaumu hii yenye kudhulumu asibakie hata mmoja. Alhamdulillah wa kuhimidiwa kwa sifa zote njema ni Mwenyezi Mungu, mwenye kuwalea viumbe kwa neema na nakama, na mwenye kuisafisha ardhi na ufisadi wa wenye kudhulumu. Waambie ewe nabii, hebu nambieni Mwenyezi Mungu akinyakuwa kusikia kwenu na akazifunika nyoyo zenu zisiweze kutambua kitu, akakufanyeni viziwi, vipofu hamfahamu kitu Mtamwabudu Mungu gani isipokuwa Mwenyezi Mungu atakayeweza kukurejesheni aliyokunyang'anyeni Mwenyezi Mungu? Ewe nabii, tazama vipi tunavyoziweka wazi hoja na kuzipanga mbalimbali. Kisha pamoja na haya wao wanakataa kuzizingatia na kunafirika kwazo. Sema hebu nambieni, ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla bila ya kutarajia au ikakujieni kwa dhahiri nanyi mnaitaraji kwa kuwa mmeonywa kuwa itakuja. Hivyo adhabu hiyo itamsibu yeyote ila wale watu waliojidhulumu nafsi zao kwa kushikilia ukafiri na upotovu hakika haitamsibu mwinginewe. Na sisi hatuwatumi manabii ila ni kwa ajili ya kuwabashiria wenye kuamini mambo ya heri na thawabu na kuhadharisha na adhabu wale wanaokufuru. Basi wenye kuamini wito wao na wakatenda mema hawatakuwa na hofu ya kuwapata shari wala hawatahuzunika kwa kuikosa kheri na wale wanaozikanusha dalili zilizo wazi za ukweli wa waliokuja nayo mitume watapata adhabu kwa kutoka kwao kwenye utiifu na imani ewe mtume waambie hawa makafiri mimi sikwambiini kuwa mimi nina madaraka alionayo Mwenyezi Mungu hata nikuitikieni kwa mnayoyataka wala sidai kuwa mimi nina elimu ya mambo ya ghaibu ambayo Mwenyezi Mungu hakunijuvya wala sisemi kuwa mimi ni malaika ninaweza kupanda mbinguni mimi si chochote ila ni mwanadamu tu sifuati ila Mwenyezi Mungu anachonifunulia sema ewe nabii je wanakuwa sawa aliyepotoka na aliyeongoka katika kuzijua kweli hizi hivyo inakuelekeni nyinyi mkautupa uongofu ninaokuleteni msiuzingatie kwa akili zenu hata ikakubainikieni haki